pri grandega du lingva vortaro. Ciuvi tiui, kiu escribas au traducas libroen, usas vortaroen. Ec bonegae competentae verkistoi, kiu bone regas sian denascan lingvon, consultas ilin. Cae evidente multae aliae homoi, kiu ne verkas libroen, usas ilin. Al kiu utilas vortaroi? oni povas paroli multe pri vortaroi, cae mi jam faris du articoloin pri ili citie, in marto cae septembro de 2015. Sed resume oni povas diri, unue, plei ofte oni usas ilin, ciam oni nescias la signifon dio vorto. Due, tiui, kiui vercas au traducas textoin, usas a unu lingvain vortaroin, ciam ili sercias sinonimoin, por ne ripeti la samen vortoin, au volas excii kiel oni devas usi apartan vorton. Bo, du lingvain vortaroin pro la samae cialoi, kiel in uno cae du a, tamen rilate al fremda lingvo. Ciam mi scribas in esperanto, propran texton au traducante, mi consultas plurain vortaroin. La unu lingvan pivon, cae celcaen du lingvain, tri au quar paperein cae la ciferezan vortaron, Portugala Esperanto, de la brasilano Tulio Flores, jus numumita membro de la Academia de Esperanto, cae celcfoie revon. Nenio vortaro estas perfecta, en nenio lingvo existas nur pli bonae, mal pli bonae, cae mal bonae vortaroi. Ciam consilindas consulti du au tri vortaroen. Cil viam perceptis, iliae difinoi, traducoi cae aliae clarigoi varias. En esperanto ni ancora havas problemoin pri vortoi cae terminoi. Multae ancora ne esas firme establitae estu kiel ein, inter la du lingvai paperae vortaroi, tiu de Erich Trita Krause, Germana Esperanto, estas uno e la plei grandai cae bonai. Bon chance mi accetis gin anto qua jaro in Germanio. Mi sciis che la sama autoro publicigis anco vortaron de la alia directo, Esperanto Germana. Tamen, char tiu esta simile granda, pesa, cae multe costa, mi ne accetis gin. Sed nun ec estis bona novajo por german lingvae esperantistoi. Estis publicigita nova eldonajo di tiu laste menciita vortaro. Pri gi aperis recenzo en la aprila numero de la revuo Esperanto. Mi citas quelcaen opinioin de la germana recenzintino – doctorino Sabine Fiedler. Cun proximume cent quindec mil articoloi, in cui abundas exemploi pri lingvo uso, cun etajoi, proprae nomoi cae parol turnoi, gi faras enorman salton compare cun la antaua eldonajo. La verco basigia sur la collectado cae esplorado de plei variae textoi in la plan lingvo, e la tuta mondo. La vortaro, cio considerinde superas la lexican materialon troveblan en la nova plena illustrita vortaro de Esperanto, 2002, estas samtempe general lingva vortaro por parolantoi de la germana, cae fac vortaro por la plei diversae scienzoi, principe la zoologio, botanico cae medicino. En tiu ci verco povus esti utila por tre diversai gruppoi de homoi. Cia, gi estas multipli ol vort aro. Tio estas collecto au listo de esperantai vortoi cun equivalento en la germana. La autoro aldonas til multan informoin pri la usado de la presentita lexica unuoi, pri similae esprimoi, cun specifae semantica nuanzoi cae vortfaradae principoi, cigi povus evidentigi ciel tresoreio por lernantoi cae instruantoi de Esperanto. Cae fine plia bonega novajo, char nine plu vivas in la tempoi por grandegae paperae vortaroi, menciendas che la verco haveblas ancao en electronica versio, quio ne nur estas pli malmulte sed ancao donas la eblezon de rapida vort setciado.